Voye rele to send for somebody. Lwi sòti byen bonè. Li kontre ak Toma. Msye se yon bòs menizye. Li di Anita voye rele l pou l fè 6 chèz ak on tab. Kay Anita, Toma wè on ti gason. Se Tidyo, pitit Anita. Toma mande l pou Anita. Li di Toma Anita pa la. Li wè Toma ak zouti l anba bra l. Li konnen se bòs la. Li ba l chèz. Toma di Tidyo mèsi epi l chita sou chèz la.